نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلله فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعه بسنته إلا يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم استر لنا عيوبنا اللهم ادخلنا الجنة اللهم نجينا من النار اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين Ja arhamar rahimin, ja alim, ja rahim. Falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun Azza wa Jall, paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wa salam, mbi shokët dhe gjithë ata të cilët e pasuan atë dhe e pasojnë deri në ditën e Kiametit me sunetin e tij. Më pas të nderuar vëllezër, kemi vazhduar kështu Dhe këto duhet me e pas parasysh, sepse po e përdorim shpesh për t'i bërë dobi fjala la ilaha illallah, kur themi këtë fjalë kemi për qëllim, qysh thet Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, se kur përmendet kjo fjalë, don i bën dobi fjala la ilaha illallah apo për t'i bërë dobi fjala la ilaha illallah, kena për qëllim këto, i bën dobi në dunja dhe e bën atë musliman dhe i merr gjitha dispozitat e islamit, na bëhet haram të marrim pej pasunis tina dhe na bëhet haram gjaku i tina dhe i merr gjitha dispozitat çka i ka muslimani. Ndërsa, kur themi i bën dobi në ahiret, kena për qëllim dohon se bëhet shkak fjala la ilahe illallah për me shti në xhennet. Don ky njeri, ai i cili e thot fjalën la ilaha illallah, i bën dobi fjala la ilaha illallah në ahiret, sepse edhe nëse është prej gjynahqarëve dhe e ka merituar me u djeg me zjarrin e xhehenamit, gjithsesi ka me dal prej xhehenamit dhe fundi i tina do të jetë xheneti i Allahut azza wa jall. Ndërsa ai i cili e thot fjalën la ilaha illallah dhe nuk e din kuptimin e kësaj fjale dhe mendon se bën me u adhuruar dikush tjetër përpos Allahut apo bën me u adhuruar dikush tjetër me Allahun, Thamë në kushtin e parë fjalës la ilahe illallah, se fjala la ilahe illallah atij njeriu nuk i bën dobi. Edhe nëse e thet këtë, ashtu qysh thet Muhammed ibn Abdul Wahabi, rahimahullah, edhe nëse e thet këtë fjalë tërë ditën, apo tërë jetën e vet, apo qysh kanë thonë dijetarët, leu kaleha, Mea kulli nefesetin. Nëse thet çdo herë sa e merr frymën, thet la ilahe illallah. Mirëpo nuk e di çfarë kuptimi ka fjala la ilahe illallah, fjala la ilahe illallah nuk i bën dobi atij njeri. Dhe e thamë se kuptimi i fjalës la ilahe illallah është se s'ka të adhuruar tjetër meritor përpos Allahut Azza wa Jall. Çdo lloj ibadetit. Çdo lloj adhurimi, në qoftë ai me fejze, në qoftë ai me betim, në qoftë ai me gjykim, në qoftë çdo lloj tjetër i ibadetit, duhet me e ditë se është vetëm për Allahun Azza wa Jall dhe nuk meriton askush dhe asgjë tjetër diçka prej kësaj. Nëse njeriu thet la ilaha illallah gjithë ditën, mirëpo pren kurban për dikon tjetër përpos për Allahun, me e mohue tagutin, dhe thamë se kuptimi i fjalës kufri bi tagut që e shpjeguam në kushtin e dytë fjalës la ilaha illallah në dersin e kaluar, thamë se tagut në gjithë, është çdo gjë çka adhurohet përpos Allahut azza wa jall dhe ai i adhuruari është i kënaqur me të. Dhe përmendëm se dietarët e selefit prej sahabëve, dhe atyne që kanë ardhur mas tyne, kanë përmendur lloje të taguteve. Omer radiallahu anhu kur është pyet çka është taguti, ka thonë taguti është shejtani. Mujahidi ka thonë, çka është taguti? Mujahidi ka thonë ai që gjykon, jo me ligj të Allahut azza wa jall. Shkojnë njerëz të gjykojnë te ai, jo me ligj të Allahut azza wa jall. Ai është tagut. Siç e përmend këtë këtë fjalë tyne i përmend ibn kathiri shumë qartë, në tefsirin e tina dhe i ka përmend domethënë fjalë shumta prej tyne, domethënë i ka përmbledh dijetarët e nexhdit, um librin Durerus Senije. Ndërsa nëse njeriu, siç e përmendëm fjalën Muhammed ibn Abdul Wahabit, nëse njeriu thotë, se une e adhuroj Allahun, e di që veç Allahu azza wa jall meriton m'u adhurua. Mirëpo, une nuk merrna me thonë se, ja jo, vallahi kush adhurohet përpos Allahut dhe knaqet me të, është tagut. Une s'merrna me to. As nuk tham se kush adhuron dikand tjetër përpos Allahut azza wa jall është kafir. Se une nuk i bëj kafira njerëzit. S'um intereson m'i thon kafira atyne që adhurojnë diçka tjetër përpos Allahut. Ose s'um intereson mu m'i thon kafira atyne që nuk gjykojnë me ligj të Allahut azza wa jall. Tha Muhammed ibn Abdul Wahabi, kjo ky njeri ka thënë se ky nuk e ka kuptuar fjalën la ilaha illallah. Për çka? Është bazë e fjalës la ilahe illallah kur i kena përmend dy bazat mbi të cilat ndërtohet n'dersin e parë domthon para dy derse kur i kena përmend kena thonë se der dy shtylla mbi të cilat ndërtohet fjala la ilahe illallah pjesa e parë me mohu çdo të adhuruar tjetër m'ja mohu adhurimin çdokujt tjetër dhe mja për pjesë e dytë apo rukni i dytë i fjalës la ilahe illallah mja përforcu adhurimin vetëm Allahut azza wa jalla Dhe tash kalojmë vëllezër të dashur në pikat apo në kushtin e tretë të fjalës la ilaha illallah dhe ai është yaqini. Bindja e thellë. Nëse njeriu e ka thonë fjalën la ilaha illallah, e ka ditë, e ka kuptuar kuptimin e saj, ka bo kufër, e ka mohuar tagutin, mirëpo dyshon um fjalën la ilaha illallah, fjala la ilaha illallah atij njeri nuk i bën dobi. Domethënë kusht është për mi bo dikujna dobi fjala la ilaha illallah, me e thonë fjalën la ilaha illallah me bindje të me bindje të prerë. Do ta shpjegojmë se çka është kjo, mirëpo siç ju kena premtua, për çdo kusht që të ndajmë fjalës la ilaha illallah, ma s'pari do t'i përmendim tekstet, prej ku e kanë nxjerrë dijetarët këtë, këtë kusht, dhe me pas do të kalojna um pikat e ardhshme. Argumentet, cilat argumentojnë se është kusht jekini apo bindja e thellë, Besimtarë janë ata apo vetëm ata të cilët e kanë besuar Allahun Azza wa Jall dhe të dërguarin e tina thumme lem jertabu dhe nuk kanë dyshuar, nuk kanë pas dyshim në besimin në Allahun Azza wa Jall dhe në besimin në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për këto është kusht, domthon, është kusht që mos me pas dyshim siç kanë thonë do mufesirin. Thumme Lem jertabu dhe masi që e kanë besu Allahun Azza wa Jall dhe Pejgamberin, s'kanë pas dyshim në besimin e tyne, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dhe kanë luftue, dhe e kanë sakrifikue për hir të Allahut Azza wa Jall, pasunin e tyne dhe jetën e tyne, ulaika humus sadiqun, këta janë ata të sinqertë, domthon se kanë thonë se na jena besimtarë dhe me të vërtetë fjala e tyne është në vend. Thotë imam el Kasimiu në tefsirin e këtij ajetit, Se në ato çka e kanë besue, pra në njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall, apo në fjalën, la ilaha illa Allah. S'kanë pikë dyshimi, në fjalën, la ilaha illa Allah. Dhe, këtu, domthon të keni parasysh, unë kur po i përmendi fjalët e imam Kasimiut në tefsirin e tina. Imam Kasimiu në tefsirin e tina, shpesh bjen fjalë jo të vetat. Ha? I ka libra të cilat mbështetet. Mirëpo shumë prej atyne librave, vllazni domthon, nuk janë nuk e kanë parë dritën e botimit, janë të rujtna vetëm dorëshkrime, apo disa prej tyne nuk janë të njohura. Për këto, unë nuk ndalna me i përmend, sepse unë kur përmendi libra, neve kemi qëllimin që ju me ditë, që ose ata që ju polemizojnë juve, me thonë se pse nuk të të qëto libra. Ndërsa Imam Qasimiu përmend shumë libra të cilat janë të ruajtna në dorëshkrime dhe këto nëse i përmendim ato libra nuk ju bëjnë juve dobi. Dhe thot Imam Qasimiu kur e transmeton domthon fjalën el kashani, el kashani. Thot ka thon Kashaniu innamal mu'minun, thot në ajetin kuranor kur e ka shpjeguar këtë ajet ka thon Argumenton ky ajet se imani i pranuar dhe imani i vërtetë te Allahu Azza wa Jall, huwa al-yaqin, thabitun fil qalbi mustaqirrun alladhi la irtiyaba ma'hu. Pra imani i cili të bën dobi ty dhe imani, fjala la ilaha illa Allah, e cila të bën dobi ty dhe të bën prej banorëve të xhenetit, është ajo fjalë, e cila është domthon me bindje të thellë e forcuar fort në zemrën tënde dhe nuk ka në të asnjë pikë dyshimi. Domthon kusht është për me bo dobi fjala la ilaha illallah me e thon pa pa pikë dyshimi. Dhe vazhdon domthon dhe e transmeton këtë fjalë Imam Kasimiu në tefsirin e tina thotë el mu'minuna hum al muqinun. Se besimtarë janë ata të cilët janë të bindur thellë në ato çka e kanë besuar. Neve do ta shpjegojmë kushtin, mirëpo neve do t'i përmendim tekstet siç ju kena premtu në fillim të tekstit. Ndërsa, thet nëse kie dyshim, dhe hun, nuk t'bën dobi ty, ty fjala la ilaha illa Allah. Nuk t'bën dobi ty, besimi n'Allahun azza wa jall, nëse kie pa pikë dyshimi, thet imani, thet i cili të bën dobi ty, thet iman kat'i, thet është ai iman i prerë, me bindje të prerë, Dhe prej argumenteve, gjithashtu vllezër të dashur. Jo vetëm fjalën la ila ila Allah që duhet me pas bindje të prerë. Mirëpo në çdo gjo, çka përmban fjala la ila ila Allah. Çdo lloj t'ibadetit, çdo urdhër që ka ardhë prej fjalës la ila ila Allah, duhet me pas bindje të prerë në të. I mungon thanësit të kësaj fjale edhe xheneti apo shpërblimi i xhenetit, Allahu na bëftë prej banorëve të tina. Çfarë kuptimi ka kjo, çka po nënkuptojmë me jekin apo me bindje të thellë? Ha? Neve një herë e kallxum, ku e kanë marrë argument dijetarët, këtë kusht prej kujt e kanë nxirë. Ndërsa kuptimi i këtij kushti është, ashtu siç thet imam el Hakimiu, unë me arëgjë kabul, اليقين مناف للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله الشك يقين بين يقين së prerë apo prej diturisë së thellë, apo me konë me bindje. Ndërsa fjala la ila ila Allah, nuk bon dobi para gjykimit. Nuk bon dobi në të tuti, e ja, vallah nashta kush e thet la ila ila Allah, e ka mirë. Kjo nuk bon dobi, thet imam el Hakimiu. Dhe të po është kush e thet, me pas bindje të prerë. Dhe të dhe çka përta po nërmenja nëse të hin dyshimi te ty, në fjalën la ila ila Allah, nëse dyshon se, a ju bon dobi që kush e thet la ila ila Allah, ha? A i bon dobi a jo? Vallah nashta edhe kush e thet la ila ila Allah, ka me hi n'xhenet. أن من أتى بشهادتين فلا بد أن يوقن بقلبه ويعتقد صحة ما يقول من حقيقة الإلهية لله وبطلان إلهية غير الله بأي نوع من, التألف فإن شك في سعة معناها أو توقف في بطلان عبادة غير الله لم تنفعه شهادة لا إله إلا الله thet kur e shpjegon çka ka kuptim thet ai i cili thet vjen me shahadet e thet shahadetin thet është kusht gjithsesi që zemra e tij të jetë e bindur dhe ta ketë besim vërtetësinë e asaj çka e thet prej realitetit të fjalës la ilaha illallah dhe cili është realiteti i fjalës la ilaha illallah ha me e dit se adhurim meriton vetëm Allahu azza wa jall dhe çdo adhurim tjetër përpos Allahut azza wa jall është i kotë Çdokujt na ti i bëhet adhurim me çfarëdo lloj ibadeti, me çfarëdo lloj adhurimi, thet shejh Abdulrahman ibn Jibrini thotë, është se ai adhurim është i kotë, është batil. Thet nëse njeriu dyshon në këtë fjalë, në këtë dyshon në këto dy kushte, apo në ato çka përmbajnë këto dy kushte, apo në kuptimin e këtyre kushteve, thet nuk i bën dobi atij fjala, la ilahe illa Allah. Pra, vllezër të dashur, Është kusht që në çdo çështje në të cilën na ka njoftuar Islami, me pas bindje të preme në të. Problemi ku lypet që ky kusht i jekinit ku lypet lypet më shumë në çështje që janë gajbijate, në çështje të mshefta. Sikurse besimi në melaiket e Allahut azh. Besimi në xhin. Neve kemi shumë njerëz, që vetë i falin pesë vakt namazit, edhe nuk besojnë se ka xhin. Ë? Pse? Ose, ka njerëz që i fol për vokët, s'beson që ka Iblis. S'ka shejtan. Kjo të mund, është që ka dy për tjetin, ose njërë këtë, valla unë s'e di bre, s'ma merr mendja që ka e gjenë. Në është ako, së mu s'ma merr mendja. Kjo nënkupton se, ai nuk e ka kuptua fjalën la ilaha illallah. Dhe këtij njeri nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah. No, çdo gjë në cilën na ka njoftuar Kur'ani dhe Suneti, njeri do të me pas bindje të prerë në të. Do të me pas bindje të prerë në të. Na ka njoftuar Suneti për urën e Siratit, se kina me ndal, kina me pas vështërsi, nëse njeri thot valla s'po ma merr mendja që gjithë shtë vështërsi ka me bajt njeri. Na ka njoftua pejgamberi alejhi salatu ves-selam, çfarë mërzie ka me pas qafiri ditën e kiametit, Mirë, ah, ni njeri mund me kon kaq i fortë, pra s'ma merr mendja. Nëse njeri dyshon në këto, ai bëhet kafir dhe nuk i bën dobi atina fjala la ilaha illallah. Ndëgjoni disa fjalë dijetarëve, i kam përmbledh shkurtimisht që do t'jua tregoj dhe unë çka kanë thonë dijetarët, për ato i cili e thot fjalën la ilaha illallah, dhe nuk ka bindje në të. Nëse njeriu vetë e thot këtë fjalë me gojën e tij, mirë po s'ia din kuptimin kësaj fjale dhe nuk është i bindur thot në këtë fjalë, thot nuk i bën dobi kjo fjalë me unanim dijetarëve të ahli sunetit. Thot me ixhma dijetarëve të ahli sunetit nuk i bën kjo fjalë dobi. Fjala e tij është në hon librin e lartpërmendur Fathul Majid. Fa innaha la tanfa'uhu. Fa shehu thot. Gjithsesi, për ato i cili e thot fjalën la ilaha illallah, obligohet me pas bindje të thellë me e besua me bindje të thellë kuptimin e kësaj fjale dhe mos me pas një pikë dyshimi um fjalën la ilaha illallah ndërsa ai i cili e thot fjalën la ilaha illallah dhe dyshon se fjala e besimtarëve është kur thirren te Allah azze ve xhel, kur t'i thush një njeriut, hajde të gjykojmë që problem që ka kjetë, ka dhe çka thonë Allah dhe pejgamberi alejhi salatu ves-selam, ha? çka do të me thonë ai, semi'na, a që si të ka ka puna, semi'na ve ata'na, e ndëgjova urdhrin e Allahut azze ve xhel, dhe po e respektoj, po e pranoj. Thot Allah, Çka thojn besimtarët kur ta ndëgjojnë urdhrin e Allahut azze ve xhel, kur t'i ndëgjojnë dispozitat e Allahut azze ve xhel, se thonë e kena ndëgjua urdhrin apo dispozitën e Allahut dhe të dërguarit tina. Dhe ju kena përgjigj, e kena pranua këtë urdhër, edhe e kena pranua ai që po na thirr në këtë urdhër. Pa marr parasysh kush është ai njeri, Pa marr parasysh çfarë vlere ka ai njeri. Në u ka argumentuar me Kur'an dhe me Sunet, do të m'ia pranua fjalën e tina, se dhe u kena nënshtrua, ju kena nënshtrua urdhrit apo dispozitës të Allahut azze ve xhel, dispozite plot, se pa pas pikë do hum vështësia apo pikë problemi në fjalën e Allahut azze ve xhel. Dhe vazhdon kush e thot në fund kur të të hum, ajeti kur është, wa ulaika humul muflihun. Se e ka veçuar, e ka kufizu Allahu azza wa xhel shpëtimin, çka kena kuptuar, ata janë shpëtuar, çka ka për qëllim në Kur'an, ata janë shpëtuar prej zjarrit të xhehenemit dhe, e kanë fituar, e kanë fitua domethon, xhenetin e Allahut azza wa xhel. Fëtë që i thotë se, e ka kufizu Allahu azza wa xhel, e ka kufizu, apo e ka shtrënguar shpëtimin, vetëm në ata të cilët i përgjigjen, apo e pranojnë urdhën e Allahut azza wa xhel, dhe të pejgamberit alejhi sallatu wa sallam, fëtë, ne e flehu, fëtë që i thotë dhe, nuk shpëton, s'ka mundësi me shpëtuar prej xhehenemit të Allahut azza wajel, illa man hakam Allahu wa rasuluhu. Përpos ai i cili e merr për gjykues, për çdo problem, për çdo çështje çka ka n'jetë, për çdo çështje çka e rrethon. Në qoftë në sferën e tina, në familje, në qoftë në sferën edhe më të lartë, në sferën shtetërore, domethon, muslimani çdo çështje çka gjykon, e gjykon me Kur'an dhe me Sunet. e ndëgjuam dhe e kundërshtuam. E ndëgjuam dhe nuk e por, nuk e pranuam. Por këto vëllezër të dashur, çdo njeri i cili e thotë se sami'na wa asayna, e ndëgjuam dhe e kundërshtuam, ai është kafir. Çdo njeri i cili nuk e pranon urdhën e Allahut azza wa xhel, ai n'ditën e kiametit ka m'u ringjall me jehudit dhe ka me hi n'xhehenemin e Allahut azza wa xhel, me jehudit Allahu azza wa xhel na ruaj prej tyre. Edhe çka kanë thonë, kanë thonë, a na, a na t'i lojna, zotrat e baballarëve tonë, për një poet të çmendur, e kanë cilësu pejgamberin alejhi salatu wa salam, edhe e kanë nënçmu, edhe me poet të çmendur, vetëm e vetëm, pse i kanë pasu baballarët e tyne, edhe pse ata s'kanë pasë, pejgamber të ri, përpara. عندة إعلة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها فلم ينفعوا فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته فشيخ el hakim ju. i kanë përshkru, domethon, mushrikët. Po, vëllezër të dashur, kusht, prej kushteve, domethon, fjalës la ilahe illallah, është me e pranue, fjalën la ilahe illallah, kuptimin e saj parësor, çka e kena përmend, dhe çdo gjo çka përmbon, çka vjen prej fjalës la ilahe illallah, është, është obligim farz me e pranue. është shart, kusht me e pranua. Nëse njeriu kundërshton, në qoftë edhe veç një ajet, ose një hadith pejgamberit alejhi salatu wa salam, ose një dispozitë, prej dispozitave të dinit të Allahut azza wa xhel, ai njeri nuk mund me konë musliman. Kur e themi këtë fjalë, të bëhet, vlla i dashur, e qartë, prej atyne çka vijnë dhe thuan, kur u thohet se ka argumente prej Kur'anit dhe sunetit, për lshimin e mjekrës, se nëse në Kur'an është mjekra, ose në Kur'ani ka thonë me me lëshu mjekrën, ose suneti ka thonë me lëshu mjekrën, unë nuk e besoj ato. Kjo është ajo që ka të bënë me e ditë, se këtij njeri nuk i bënë dobi n'ditën e kiametit fjala, la ilaha ila Allah. Sepse ai nuk e ka pranu fjalën, la ilaha ila Allah. Apo ai tjetri i cili thotë, nëse Kur'ani e lejon m'u martu, me ma shumë se një gru, unë nuk e pranoj këto. Ai i cili s'e pranon këto prej Kur'anit, ai është Kafir, ai nuk e ka pranuar, nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah. Wallahi billahi, nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah. Ai gjendja e këtyne njerëzve, apo gjendja e atyne njerëzve është sikurse gjendja e jahudive, që e ka përshkruar në Kur'an Allahu azza wa jall, e fa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. E besojnë një pjesë librit dhe e mohojnë një pjesë librit. S'ka shpërblim për ta tjetër, përpos se nënçmim n'dynja dhe ndëshkim të dhemshëm në ditën e kiametit. Kusht, Allah azza wa jall kur i thirr besimtarët n'Kur'anin Kerim, thot Allah azza wa jall, ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silm kafatan wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. O ju që keni besuar, hyni në Islam krejtësisht. Nuk ka, diçka po marr, çka po ma kona prej Islamit, marr, çka s'ma kona e lo. Kjo është kusht se nëse don me kon musliman, çdo sen që ka ardhur prej Kur'anit dhe Sunetit, me e pasuar, m'ju nënshtru asaj. Nëse nuk pranon vetëm diçka prej Kur'anit dhe Sunetit, ti nuk nuk mund me kon besimtar. apo thonësi i fjalës la ilaha illallah, nuk i bën dobi, nëse vetëm një sen prej Kuranit dhe sunetit, e në, nuk e pranon. Kjo ka të vëndë dhe shtetë, doshtë të veç duhe me e ka duhe në diçka. Mos pranimi dhe mos praktikimi. Mos pranimi dhe mos praktikimi. Nuk keqkuptohet kjo. Mos pranimi është, për shembull, nëse një njeri e din që e pranon se zinaja është haram, Mirëpo bën zino, na nuk po thojmë që ai njeri është bërë kafir. Këtu mos i përzini çështjet. Po të allim mos pranimit, ai thotë e di se është zinoja haram, thotë po. Kum ra në gjynah, pendohet prej zinasë, e kum ra n'këtë gjynah, ky nuk është kafir. Apo nëse edhe vazhdon në, në zino, duke e ditë që është haram, ai njeri nuk është kafir, ai është fasik. Fasik milli që kanë qujt dijetarët, dhe në, fasik në millet, hala është musliman. Apo hala është në besim, nuk ka dal ky prej dinit. Ndërsa ai i cili thotë se jo, thotë nuk është zinoja haram, ose nuk është kamata haram, ai njeri nuk është musliman. Nëse njeriu veç dyshon se është kamata haram apo jo, apo thotë po qysh se, thotë nuk paramendohet thotë zhvillimi i ekonomisë sot, thotë pa kamatë. Edhe mua thotë s'ma merr menja që, që ky Kuran i cili domethonë e ka zhvillu kaq shumë botën, ka mundësi me ndalu kamatën. Ky njeri është kafir, është murted, sepse ky nuk ju ka përmbajt ato, në çka thirr fjala, la ilaha ila Allah. Por mos me zgjat më shumë, po e përmendi vetëm disa, kjo shkurtimisht çka kanë thonë për këtë kusht dijetarët domethonë e Nexhdit dhe unë jam siç ju kum thon n'fillim. Unë kum u ndal kryesisht në fjalët e dijetarëve, dijetarëve saudit. Fjalët Muhammed ibn Abdul Wahhabit dhe të nipave filo, se këta janë ata burra që ja kanë dhënë për shkencës hakun. Dhe thuajse vallahi billahi, nëse hin, edhe i shfleton librat e dijetarëve të selefit. Nuk ki me mujt me i përmbledh fjalët e selefit, më mirë se ato që i kanë përmbledh këta burra. Dhe nuk ja ka dhënë, në shekullin e tyre, edhe pas shekullit tyre hakun këtij dini. Nuk e ka ringjall këtë din, por siç thamë me hak e kanë quajt Muhammed ibn Abdul Wahabin ringjallës apo muxheddid, ai që e ka ringjall imanin, e ka vdek shirkun, e ka vdek kufrin në xheziren arabe dhe në krejt tokat islame. Pasi që shteti i, i ashtuquajtur shteti i kam, pjesa e mbetur e Turqisë, cilën e kishin marrë në dorë xhonturqit, apo turqit e rinj që u thonë këta, ata që ka, kanë pas qëllim zhveshjen e dinit, zhveshjen e dinit prej prej shtetit, mos me gjykua me din të Allahut azze ve xhel, siç i kanë urdhrua anglezët e francezët, jo siç i ka urdhrua Allahu azze ve xhel dhe e ngjalli Allahu azze ve xhel Muhammed ibn Abdul Wahabin, dhe ai ke që e largoi shirkun prej xhezires arabe, dhe Allahu azze ve xhel e boni shkak atë, dhe nipat e tij më pas, që të largohet shirku, thuajse prej shumicës së vendeve arabe, dhe del drita e teuhidit, drita e imanit dhe e besimit, Se fjala la ilaha illallah se është fjala e islamit, baza e islamit, se nuk i pranohet islami asnjë njeriut, se derisa të ta din kuptimin e kësaj fjale, dhe atë çka, për çka është vendos kjo fjalë, dhe atë çka argumenton kjo fjalë, kjo fjalë për çka ka ardh fjala la ilaha illallah, për çka është vendos, القبول لما دلت عليه وذلك ينافي رده لأن كثيرا ممن يقولها ويعرف معناها لا يقبلها فإنهم إذا عرفوا ما دلت عليه لكن لم يقبلوا فما حرمت دماؤهم وأموالهم فدماؤهم وأموالهم حلال لأهل التوحيد فشيء طيب خسر نسفة يريو سات